15 skirsnis. Nuoroda. Eilutė iš įžymiausio 15 amžiaus prancūzų poeto François Dijono eilėraščio. Vijonas palaikė ryšių su deklasuotais viduramžių miestų sluoksniais. Nuorodos pabaiga. Prieš 35 metus, 1827 metais, kada buvo įsiusta didžiulė katurgininkų partija, viename iš bisetro kalėjimo kazematų galėjai perskaityti šią sentenciją, kurią vienimi įbrėžė sienoje vienas Argo valstybės karalius pasmerktas į galeras. Senųjų laikų karaliai visuomet išvykdavo vainikuotis. To karaliaus nuomonė katurga ir buvo vainikavimasiis. Žodis dekarat, kuris reiškia sunkios karietos nuvažiavimą šuoliais, priskiriamas vijonai ir jis jo vertas. Šisai žodis, kuris savo visomis keturiomis kojomis tarytum skėlė žiežiros, yra pateiktas meistriška onomatopėja nuostabiame Lafonteno posme. Šeši tvirti žirgai karietą traukė. Grinai literatūrinių požiūrių nedaug atsiras tyrinėjimų įdomesnių ir naudingesnių už argo tyrinėjimą. Tai ištisa kalba kalboje, savotiška lygūsta antauga. Nesveikas kiepas išleidęs auglį, parazitas giliai jaugės į seną gališką į kamieną ir įskleidė savo nelemtus lapus vienoje kalbos medžio šakoje. Toks atrodo argo iš pirmo žvilgsnio, tokį galima sakyti bendrą įspūdį jis daro. Tačiau tiems, kurie studijuoja kalbą taip, kaip ją reikia studijuoti, tai yra taip, kaip geologai studijuoja Žemę, argo atrodo lyg kokie apnašų sluoksniai. Priklausomai nuo to, kaip giliai kasamas tas klodas, argo kalboje po sena prancūzų liaudės kalba randamos provansiečių, ispanų, italų kalbos, levantiečių, ši viduržėmio uostų kalba – anglų, vokiečių, lotynų kalbos, romanų kalba su jos trimis porušiais, romaniškoji prancūzų, romaniškoji italų, romaniškoji romanų, pagaliau baskų ir keltų kalbos. Tai giliai susikloščiusi ir įmanti informacija. Požeminis pastatas, bendrai sukurtas visų atstumtųjų. Kiekviena prakeikimų pažymėta padermė paliko savo sluoksnį, kiekviena kančia ten numetė savo akmenį, kiekviena širdis padėjo savo akmenuką. Mine piktų sielų, niekingų ir išerzintų, praleikusių per gyvenimą ir dingusiam žinybėje, čia beveik ištisai dalyvauja ir tarytum dar prasišviečia pro kokio nors baisingo žodžio formą. Gal norite, pavyzdžiui, iš ispanų kalbos? Senasis gotų argo knipždėte knipžda ispanizmais. Štai bofet, antausis, kilęs iš bofeton. Norite iš italų kalbos? Štai spat, špaga, kilęs į spadą. Norite iš anglų kalbos? Štai Bišot, vyskupas, iš Bišop. Norite iš vokiečių kalbos? Štai kalėjų, tarnas iš Kelner. Her, šeimininkas iš Herzog. Norite iš latinų kalbos? Štai franžyr, laužyti, iš frangerė. Kaden, grandinė, iš katena yra latiniškas žodis, kuris kažkokios paslaptingos aukščiausios savo valdžios dėka prigijo visose Europos kontinento kalbose. Tai žodis magnus, didis. Škotija iš jo pasidarė savo mak, kuris reiškia padermės vadą. Mak farlanas, mak kaliumoras, didysis farlanas, didysis kaliumoras. Tačiau reikia pastebėti, kad mak keltiškai reiškia sunus, autoriaus pastaba. Argo padarė iš jo mek, o vėliau meg, atsei dievas. Norite iš baskų kalbos. Sorgabon, labanakt, iš Gabon, labas vakaras. Norite iš keltų kalbos. Štai blaven, nosinė kilės iš blavet, trykštantis vanduo. Pagaliau norite iš istorijos? Argo ekių vadina Maltiet, atminti pinigui būsiam apyvartoje Maltos galerose. Be filologinio pagrindo, kurį ką tik nurodėme, argo turi ir kitų šaknų, dar natūralesnių ir kilusių, taip sakant, iš paties žmogaus proto. Pirma tiesioginė žodžio daryba, štai kur kalbos kūrybos paslaptis. Mokėjimas piešti žodžiais, kuriuose nežinia kaip ir kodėl slypi vaizdas. Čia pirmykštis kiekvieno žmonių kalbos pagrindas, tai ką būtų galima pavadinti jo statybiniu granitu. Argo knipždėte knipžda šios rūšės žodžių, betarpiškų žodžių sukurtų iš bet kurios medžiagos – nežinia kur ir kieno, be etimologijos, be analogijos, be vedinių, žodžių vienišų, barbariškų, kartais atkarių, bet gyvų ir turinčių keistą raiškumo galę. Budelis, šniotas, gire, ošmi, baimė, bėgimas, dūmis, liokajus, tūpčius, generolas, prefektas, ministras, greuslys, velnės, pikčius. Nieko nėra keistesnio už šio žodžius, kurie ir slepia ir rodo. Kai kurie, pavyzdžiui, pikčius, tuo pačiu metu groteskiški ir baisus daro kažkokios ciklopiškos grimasos įspūdį. Antra metafora. Kalba norinti viską pasakyti ir viską paslėpti, pasižymi vaizdingų posakių turtingumu. Metafora tai myslė, kur slepiasi vagis, rengęs nusikaltimą, kalinys kombinuojas pabėgimą. Nėra idiomo, kuris būtų metaforiškesnis už argo. Nušvokšti, pasmaukti, žloboti, valgyti, tuoktis, būti teisiamam. Žiūrkė duonos vagis, alebarduoja, lyja, sena nuostabi metafora, kuri tam tikrą prasme pati savaime byloja apie savo atsiradimo datą, prilygindama ilgas įstrižas lietaus linijas, tankiai palengtų lansknechtų iečių rikiuotėjai ir viename žodėje sutalpinanti liaudės metonimiją, lyja alebardomis. Kartais, kai argo pereina iš pirmos savo vystimosi stadijos į antrą, žodžiai turėję primityvų pirmykštį pavidalą, įgauna metaforinę prasme. Velnes nustoja buvęs pikčium ir tampa kepėjų, tuo, kuri šauna į krosnį. Tai samoingiau, bet lėkščiau. Kažkas panašaus į Rasiną po Kornelio ir į Euripida po Eschilo. Tam tikri argo posakiai priklausą abiem jo vystimosi stadijoms turi tiek barbarišką, tiek ir metaforišką pobūdį, yra panašus į fantasmagorijas. Tamsiniai smegenuoja mėnesėlyje nudžiaut kuinėką. Valkatos naktį ruošiasi pavokti arkai. Visą tai iškyla prie sąmonę tarsi minę pamiklių. Matai kažką, bet nežinai kas čia. Trečia jo lankstumas. Argo parazituoja ant gyvos kalbos. Jis naudojasi jie kaip tinkama, semės iš jos, kas pasitaiko, ir dažnai iškilus reikalui pasitenkina paprastų grubių iškraipimų. Kartais panaudojant paprastų šitaip deformuotų žodžius, derinant juos su grynojo argo žodžiais, sudaromi spalvingi posakiai, kuriuose jauti abiejų minėtų elementų mišinį, tiesioginė žodžių daryba ir metafora. Kebas keuksi, guoginu, panteona dardonė trinki ošmėje, šuoloja. Manau, Paryžiaus diližanas važiuoja gyrioje. Dabys, Baslenas, Dabienė, Gučė, Ofėja, Puiktišė, šeimininkas Kvailas, šeimininkė Gudri, duktė Graži. Klausytojai sugluminti, argo dažniausiai tik tai priduria prie kiekvieno žodžio lyg kokią šlykščią uodegą, galūnę, ail, org, jerg ar iš. Ar jumail šis org kepsniš gerojerg? Ar jums šis kepsnys atrodo geras? Šią frazę kartušas kreipėsi į durininką, norėdamas sužinoti, ar jį patenkina suma pasiūlyta už pabėgimą. Galūnė mar pradėta naudoti palyginti neseniai. Argo puvimo šnekta greitai ir pats pūva. Antra vertus visuomet stengdamasis paslėpti savo esmės, vos tik pasijunta įspėtas, beregint pasikeičia. Priešingai bet kuriai kitai vegetacijos formai – Šviesos spindulys čia užmuša visą, ką tik paliečia. Taip ir žengia pirmin argo, be paliovos irdamas ir vėl formuodamasis, nematomas ir greitas, niekomet nesustojantis procesas. Per dešimt metų argo nueina ilgesnį kelią negu kalba per dešimt amžių. Velnės iš pradžių gaistas, paskui pikčius, paskui kepėjas, kunigas gramžius, paskui šernas, durklas 22, paskui plunksna, paskui smeigė, Policininkai žarstekliai, paskui eržilai, paskui rudžiai, paskui raikščių pardavėjai, paskui vižlai, paskui faraonai, budelis būda, paskui šarlo, paskui šniotas, paskui ramenčius. 17 šimtmetyje muštis vaišinti tabaku, 19 kramtyti taboką. 20 vairių posakių praėjo tarptų dviejų. Kartušo kalba lasnerio ausims būtų atrodžiusi hebrajų kalba. Visi šios kalbos žodžiai nuolat bėga, panašiai kaip žmonės, kurie juos taria. Tačiau laikas nuo laiko ir kaip tik to savo judėjimo dėka, senasis sargo vėl atgimsta ir atsinaujina. Jis turi savo centrus, kuriuose įsitvirtina ir įsilaiko. Tamplio kalėjimas įsaugojo 17 amžiaus sargo. Bisetras, kai ten buvo kalėjimas, saugojo Tiuno karalystės argo nuorodą. Tino karalystė viduramžių Paryžiuje buvo vadinamas savotiška elgetų ir vagių profesionalų brolyje. Jie gyveno stebuklų kieme ir buvo valdomi savo išrinkto vadaivos karaliaus. Nuorodos pabaiga. Ten galima buvo išgirsti senųjų tiniečių galūnę anš. Tu gerianš, tu geri, įstikianš, įstiki. Tačiau amžino judėjimo dėsnis vis dėlto tebetveria. Jeigu filosofui pavyksta akimirkai sulaikyti šią be perstogį skintančią kalbą ir ją pastudijuoti, jį apninka liūdnos, bet naudingos mintys. Joks kitas tyrinėjimas nėra toks veiksmingas, toks vaisingas ir toks pamokomas. Nėra tokios argo metaforos, tokio žodžių šaknies, kuri neduotų akivaizdžios pamokos. Tų žmonių tarpe mušti reiškia apsimesti. Jie muša lygą, apsimeta sergą gudrybė jų jėga. Jiems žmogaus idėja neatskiriama nuo tamsos idėjos. Naktis dumsinė, žmogus tamsinis, žmogus tamsos vedinys. Jie papratė žiūrėti į visuomenę kaip į aplinką, kuri juo žudo, kaip į fatališką jėgą, o apie savo laisvę kalba taip, kaip įprasta kalbėti apie savo sveikatą. Suimtas žmogus ligonis, pasmerktas žmogus lavonas. Visų baisiausias dalykas kaliniui palaidotam tarp keturių akmeninių sienų, tai kažkoks ledinis tyrumas, savo belangiais vadina tyruole. Atsidūrų šioje niurėje vietoje, gyvenimas laisvėje žmogui visuomet atrodo nuostabiai linksmas. Belaisvis turi ant kojų geležinius pančius. Gal jūs sakysite, kad jo nuomonė žmogus kojomis vaikščia? Ne, jis mano, kad kojomis šoka. Todėl, kai jam pavyksta perdildyti grandinį, Jo pirmoji mintis yra ta, kad dabar jis gali šokti. Ir pjūklą jis vadina smūjku. Vardas tai šerdis. Reikšmingas palyginimas. Banditas turi dvi galvas. Ta, kuri apsvarsto visus jo veiksmus ir jam vadovauja per visą gyvenimą. Ir ta, kurią egzekucijos dieną jis paguldo po giljotinos peiliu. Galva, kuri jam duoda patarimus nusikalstamose darbose, jis vadina Sorbona – o galva, kurią jis išperka savo kaltes, trinka. Kai žmogus ant savo kūno beturi tik skarmalus, o širdie tik tai įdas, kai jis yra prieėjęs tą dvigubą nuopolį materialinį ir moralinį, kurio abie dvi reikšmės nusako žodis elgeta, jis yra pasirengęs nusikaltimui. Jis panašus į gerai išgalastą peilį dviem ašmenimis. Vargu ir pagėža. Todėl argo nesako elgeta, jis sako išgalastas, išaštrintas. Kas yra katurga? Laužas pasmerktiesiems amžinai kančiai pragaras. Katurgininkas vadinasi žagaras. Pagaliau kokiugi žodžiu piktadariai vadina kalėjimą. Gimnazija. Ištisa pataiso sistema gali sekti iš šito žodžio. Vagis taip pat turi savo patrankų mėsą, tuos, kurios galima apvokti. Jūs mane, bet kurį praeivį. Ar norite žinoti, kur susidarė dauguma katurgos dainų? Tie refrenai, kurie specialiuose žodynuose vadinami lirlionfa, pasiklausykite. Lirlionfa laisvai improvizuojamas beprasmis kupletų refrenas. Paryžiaus šatle kalėjimas turėjo ilgą didelį rūsį. Šis rūsys buvo aštuonios pėdo žemiau senos lygio. Jis neturėjo nei langų, nei langučių, vienintelė jo anga buvo durys. Žmonės galėjo ten įeiti, bet oro neįeidavo. Rūsio luba sudarė akmeniniai skliautai, o grindis dešimties colių purvo sluoksnis. Rusys kažkada buvo grįstas akmeninėmis plokštelėmis, tačiau ten sunkėsi vanduo ir plokštelis susproginėjo ir sutrupėjo. Aštuonių pėdų aukštie nuo grindų per šį požymį iš vieno galo į kitą ėjo ilga stora sija. Nuo tos sijos tam tikru atstumu Nuo viena kitos kabojo trijų pėdų ilgio grandinės, o prie tų grandinių galų buvo pritvirtinti perkakliai. Rusija kalėdavo pasmerktieji galeroms iki tos dienos, kada juos įsiūsdavo į Tuloną. Jie atsidurdavo po tasyje, kur kiekvieno laukė tamsoje blykčioje geležiniai pančiai. Grandinės tarsi nukarusios rankos ir perkakliai tarsi atgniaušti pirštai pagriebdavo nelaimingosius už kaklo. Taip apkalti jie čia ir pasilikdavo. Grandinė būdavo labai trumpa, bet jie negalėdavo atsigulti, jie stovėdavo nejudėdami Rusija, tamsoje, potasyje, tasyje, beveik pakarti, po žemais kliautais viršum galvos lygi kelių purve, savo pačių išmatose, nutekančiose jų kūnų, iškankinti nuovargio drebančiomis per kelius linkstančiomis kojomis. Turėdavo dėti negirdėtas pastangas gabalui duonos ar asočių vandens pasiekti. Pailsėti galėdavo tik įsikibę rankomis į grandinę, miegodavo tik stati, kas akimirką pabusdami nuo perkaklio smaugimo. Kai kurie iš jų daugiau ir nepabusdavo – Norint pavalgyti, jiems reikėdavo vienos kojos pėdą tol stumti aukštyn iš ilgai antros kojos blauzdos į purvą numestą duonos gabalą, kol jį galėdavo pasiekti ranka. Kiek laiko jie taip išbūdavo? Mėnesį, du mėnesius, kartais pusę metų, vienas išbuvo metus. Tas rūsys buvo katurgos prieškambaris. Čia žmogus atsidurdavo už kiški pasigautą karaliaus girioje. Ką veikdavo pasmerktieji čia šitame kape, šitame pragare – Tai, ką galima veikti laidotuvių Rusija, merdėdavo. Ir tai, ką galima veikti pragare, dainuodavo. Mat tenai, kur nebėra daugiau vilties, dar lieka daina. Maltos vandenyse, kai artėdavo galera, pirma pasigirsdavo daina, o jau tik paskui irklai. Vargšas brakonierius Survensanas, kuriam buvo tekę kankinti šatle kalėjimo Rusija, sakydavo, tik tai rimai ir palaikė mane – Kai kas sako, kad poezija nereikalinga, kuriam galui girdirimai. Kaip tik šitame Rusijai ir gimė beveik visos argo dainos. Kaip tik Paryžiaus didžiojo šatliekalėjime atsirado Montgomery galeros melancholiškasis refrenas. Timalumizen, timalumizon. Daugumas tų dainų labai niūrios, kai kurios linksmos, viena švelniai. Čiontės mažiulio Strėliaus teatras. Strėlius Šaulys Kupidonas, autoriaus pastaba. Galite kiek įmanydami stengtis, jūs neišnaikinsite tų nemirtingų žmogaus širdies liekanų meilės. Šiame tamsių darbų pasaulyje gerai saugomos tarpusavio paslaptys. Paslaptis bendra nusavybė, paslaptis šiems nelaimingiesiems, vieningumas, jų vienybės pagrindas. Išduoti paslaptį – reiškia išplėšti iš kiekvieno šios nuožmios bendruomenės nario kažkokią jo paties dalelę. Įskūsti energingą argo kalbą reiškia suvalgyti gabalą. Tarytum įskundėjas atplėšė kiekvienam po dalelę kūno ir maitinosi visų mėsos gabalais. Ką reiškia gauti antausį? Paprasta metafora atsako – matyti degant 36 žvakes. Čia įsikiša argo ir priduria žvakė, tai kamuflė. Todėl šnekamoji kalba surado antausį sinonimą kamufletą. Šitaip skverbimasis iš apačios į viršų, pasinaudodamas metaforą, šią trajektoriją, kurios negalima apskaičiuoti, argo pakyla iš urvo lygi akademijos. Jeigu pulaje pasakė, aš uždegu savo kamuflę, tai Volteras parašė, Langlevėlis lebomelis nusipelnė šimto kamufletų. Kasinėjimai argokluodose – tai atradimai kiekviename žingsnyje. Gilų šios keistošneko studijavimas nuveda į paslaptingą tašką, kuriame susikerta padarių žmonių visuomenį su visuomenė paženklinta prakeikimu. Argo tai žodis tapęs katurgininku. Tačiai nuostabu, kad mąstanti žmogaus pradas galėtų taip žemai pulti, kad jis galėtų duotis tamsiosios likimo tironijos surišamas ir nuvelkamas į bedugnę, kad jis galėtų būti kažkokių nežinomų kerų traukiamas į tą bedugnę. Ak, vargšė atstumtųjų mintis. Deja, nejaugi šitoje tamsoje niekas neteis į pagalbą žmogaus sielai, nejaugi jos lemtis yra amžinai laukti dvasios išlaisvintojos, milžino raitininko jojančio ant pegasų ir hipogrifų, kariautojo su aušros spalvų apdarų, sparnais nusileidžiančių žydrynis, džiaugsmingo ateities riterio. Nejaugi jį visada veltui šauksis į pagalbą idealo jėti nukaltą iš šviesos. Nejaugi jį pasmerkta nepermatomoje tos bedugnės tamsoje nuolat girdėti šiurpį artėjant blogį ir matyti vis arčiau ir arčiau savęs po šlykščiais vandenimis šio siaubūno galvą – jo apsiputojusius nasrus, gyvatišką ringavimą, jo aštrenagių, letenų, jo putuojančių šonų ir jo žiedų. Nejaugi ji turi pasilikti ten be vilties krislelio, atiduota šios artėjančios kraupiai jaučiamos pabaisos valiai, virpantys įdraikiusiais plaukais, gražanti rankas, amžiams prikalta prie nakties olos, ši liūdna Andromeda, kurios nuogas kūnas boluoja tamsoje nuoroda Andromeda graikų mitologijoje gražuolį mergina paukota jūros siaubūnui. Ji buvusi prikalta prie pajūrio olos ir palikta likimo valiai. Andromedos grožio apstulbintas persėjas užmušė siaubūną ir ją vedęs. Nuorodos pabaiga. Trečias skyrius. Argo, kuris verkia ir argo, kuris juokiasi. Kaip matote, argo visas ištisai tas, kuris egzistavo prieš 400 metų ir dabartinis argo yra persunktas tos niurios simbolinės dvasios, kuri teikia visiems žodžiams čia graudų, čia grėslo ačišėlį. Jame jaučiamas senovinis nuožmus liūdesys. Stebuklų kiemo elgetų, lošusi ypatingomis savo pačių kortomis, kurių viena kita yra mums išlikusi. Gilio aštonakė, pavyzdžiui, vaizdavo didelis medis, o aštuoniais didžiuliais trilapiais savotiškas simbolinis girios piešinys. Po tuo medžiu matyti ugnis, ant kurios trys zuikiai čirškina ant iešmo pamautą medžiotoje, o užpakalyje ant kitos ugnies garuodamas verda puodas, iš kurio kyšo šuns galva. Nieko nėra niuresnio už tą atpildą, pavaizduota kortose tuo metu, kada egzistavo laužai kontrabandininkams kepinti ir kubilai netikrų pinigų dirbėjams vėrinti. Įvairios formos, kurias argo karalystėje gaudavo mintis, net daina, net pašaipa, net grasinimas, viskas buvo paženklinta bejėgiškumo sunkaus jungo žyme. Visos dainos, kurių kelios melodijos yra išlikusios, buvo romios ir lygi ašarų graudžios. Vagis vadinamas vargšų vagimi ir visuomet vaizduojamas besislepiančių kiškių, besigelbinčią pelę, greitai nuskrendančių paukščių. Argo beveik nesiskundžia, jis apsiriboja atodusiais. Viena iš jo dėjonių pasiekė mus. Aš nesuprantu, kaip viešpats žmonių tėvas gali kankinti savo vaikus bei anukus ir klausytis jų aimanų, nesikankindamas pats. Nelaimingasis kiekvieną kartą, kai turi laiko pagalvoti, jaučia savo bejėgiškumą prieš įstatymą ir menkystę prieš visuomenę. Išliaužėja, maldauja, šaukėsi gailestingumo. Jauti, jog jis žinosi esas kaltas. Apie praeito šimtmečio vidurį įvyko pasikeitimas. Kalėjimų dainos vagių riturnelės įgavo, taip sakant, įžūlų valiūkišką pobūdį. Vietoj graudaus refreno maliur atsirado larifle. 18 šimtmetyje beveik visose galerų katurgų ir katurgininkų tremties vietų dainuose pastebima šetoniško ir mislingo linksmumo. Jas lydi šis šaižų šokinėjantis refrenas, kuris atrodo lyg apšviestas fosforiška šviesa ir panašus į pasklidusią girioje dudelę švilpaujamus žaltvykslės dainą. Mirlababi, siurlababo, mirliton ribon ribet, siurlababi, mirlababo, mirliton ribon ribo. Šitaip dainuodavo galvažudžiai pribaigdami žmogų kur nors Rusija ar girios tankumynė. Tai rimtas simptomas. 18 amžiuje senovinis tų niurių visuomenės sluoksnių liudesys įsisklaido. Jie pradeda juoktis. Jie išjuokia ir didįjį dievą, ir didįjį karalių. Liudviko 15 viešpatavimo metu prancūzijos karalių jie vadina markizu pajacu. Jie beveik linksmi. Kažkokia silpna švieselė sklinda iš jų atstumtųjų, tarytum sąžinė jų daugiau nebeslėgtų. Šios pasigailėtinos patamsių gentys pasižymė ne tik pašėlusią savo veiksmų drąsą, bet ir nerūpestinga dvasios drąsa. Tai ženklas, kad tie žmonės praranda savo kaltumo supratimą. Ir kad net mąstytojų bei svajotojų tarpė jaučia kažkokie jiems patiems nežinomą paramą. Tai ženklas, kad vagystė ir plėšimas pradeda skverbtis net į doktrinas ir sofizmus, netekdami dalies savo šlykštumo – ir gausiai jo suteikdami tiems sofizmams ir toms doktrinoms. Pagaliau tai ženklas, kad jie prašmatniai suklestės netolimoje ateityje, jeigu tik neatsiras kokių kliūčių. Staptelkime akimirksnį. Ką mes čia kaltiname? 18 amžių jo filosofija nežinoma. 18 amžiaus darbas svarbus ir naudingas darbas enciklopedistai su Didro priešakyje, fiziokratai su Turgo priešakyje, filosofai su Volteru priešakyje, utopistai su Ruso priešakyje, tai keturi šventi legionai. Nuoroda Turgo 1727-1781, prancūzų ekonomistas, fiziokratų mokyklo žymiausias atstovas. Marksas fiziokratus vadino dabartinės politinės ekonomijos tėvais nuorodos pabaiga. Milžiniškas žmonijos žingsnis pirmyn į šviesą – tai jų nuopelnas. Tai keturi žmonių giminės avangardai žygiuoja į keturis svarbiausius progreso punktus – didroji grožį, Tiurgo į naudą, Volteras į tiesą, Ruso į teisingumą. Tačiau šalia filosofų ir žemiau jų vešėjo sofistai, nuodinga augmenyje įsipinus į sveikus augalus cikuta neliestoje girioje. Tuo metu, kai Budelis Teisingumo rūmų didžiuosiuose laiptuose degino didžiasis įlaisvinimo epochos knygas, rašytojai šiandien jau užmiršti, su karaliaus privilegija leido visokią literatūrą, kuri turėjo keistą demoralizuojantį poveikį atstumtiesiems ir buvo jų godžiai ir jėma. Kai kurie iš tų leidinių labai globojamų vieno princo, įdomi detaliai, yra įtraukti į slaptąją biblioteką. Šie žymus, bet nežinomi faktai liko nepastebėti paviršyje. Kartais kaip tik šioji faktą gaubinti tamsa jau byloja apie jo pavojingumą. Jis tamsus dėl to, kad vyksta požemyje. Rašytojas tuomet iškasęs masėse gal pragaištingiausia liaudės veikatai galerija buvo Retifas de la Bretonas. Nuoroda Retifas de la Bretonas 1734-1000. 806 metai, valstiečių sūnus tapęs rašytojų. Gausiuose jo romanuose pateiktas sugedusių papročių paveikslas, pasižymys grubių atvirumų. Nuorodos pabaiga. Tas darbas, kuris vyko visoje Europoje, nusiaubė Vokietiją labiau negu kita šalis. Vokietijoje per tam tikrą laiko tarpą Šilerio glaustai nušviesta garsioje dramoje plėšikai, vagystė ir plėšimas savavališkai pasiėmė teisę protestuoti prieš nuosavybę bei darbą ir įsisavinę kai kurias visiems žinomas idėjas, lyg ir panašias į tiesą, bet iš esmės klaidingas, iš pažiūros teisingas, bet iš tikrųjų absurdiškas, apsigaubė tomis idėjomis ir lyg išnyko, prisisegė abstraktų pavadinimą ir tokiu būdu tarsi gavę teorijos pavidalą. Šitaip tos idėjos įsiskverbė į darbščių, kenčiančių ir dorų žmonių aplinką – net nežinant neatsargiems chemikams, kurie tą mikstūrą pagamino, net nežinant masėms, kurios ją priėmė. Panašaus fakto iškilimas kiekvieną kartą žymi pavojų. Kentėjimai sukelia rūstybę. Ir kai tauraujančios klasės pačios save apakina arba užmigdo, o vienu ir antru atveju jų akys užmerktos, Nelaimingųjų skurstančių klasių neapykanta pridega savo deglą nuo kokio nors įskaudinto ar pagėžingo vienatvėje mąstančio proto ir ima tyrinėti visuomenę. Šis tyrinėjimas kupinas neapykantos yra baisus. Iš čia, jeigu tokia estinė lemtų laikų valia ir seka tie siaubingi sukretimai, kadaise vadinti žakerijomis, šalia kurių grinai politiniai brusdėjimai yra tik vaikų žaidimas, tai jau nėra engiamojo kova su engėjų, bet gaivališkos negerovės maištas prieš gerovę. Tuomet viskas griūva. Žakerijos tai vulkaniški sukrėtimai liaudės gelmėse. Kaip tik šiam pavojui, kuris gal buvo neišvengiamas 18 amžiaus pabaigos Europai, užkirto kelią prancūzų revoliucija, šis milžiniškas žmonių dorumo aktas. Prancūzų revoliucija, kuri yra nekas kita kaip kalavijų ginkluotas idealas, atsistojusi visų ūgių, tuo pačiu staigiu judesiu užkėlė blogio vartus ir atkėlė vartus gėriui. Ji davė laisvę minčiai, paskelbė tiesą, įsklaidė mijazmus, sanavo amžių, uždėjo valdovų liaudį. Galima pasakyti, kad ji antrą kartą sukūrė žmogų, davus jam antrą sielą teisę. XIX amžius šį reikalą paveldėjo ir juo pasinaudojo, ir šiandien socialinė katastrofa, kurią mes ką tik nurodėme, stačiai neįmanoma. Neregys, kas apie ją perspėja kvailys, kas jos bijo. Revoliucija tai skiepai nuo žakerijos. Tai revoliucijos dėka pasikeitė visuomenės gyvenimo sąlygos. Mūsų kraujyje daugiau nebėra feodalinis bei monarchinis antvarkos lygų bacilų.